Eimar kajika egunon? Egunon, egunon, bai. Zu bertsu erakasle zira, e, sartzea da, zuentzat ere, bertsu eskolen ere. Prestaketa mementua da gaur zuentzat, edo aste honetan, hemen e, senperean, lajaldean? Bai, hori bera, azken bi asteak pasa ditugu lehenik e, taldea talde berria osatzen, e, irakasleak elkartzen, e, saio desberdinak banatzen, alegia eskola, eskola bateratzen joango den erabakitzen, bertso eskolak ere elkarrekin banatzen, bertsu eskoletako izen emaitea bideratzen, eta eraberean ba, elkarrekin e, formakuntza saio batzuk ere antolatzen ditugu eta aurten garrantzia berezia eman nahi diogu hildo horri eta ba, gaur harrapatu gaituzu ba, simulazio desberdin batzuk egiten e, e, gelan egin dezakegunarena eta pixkate eh, farregarri izan da ziera, baina mm. bai, hortan gabiltza, elkarrekin partekatu eta taldea osatu gurean ere. Erronka da, nora jan, pedagogiaren aldatzea pixka, joko bat bilaka dinera ikasleantzat, hori gustua pizteko pixkat edo? Bai, ezinbestean, asmoa hori dugu, beti, beti izan dugu asmoa ludikotasunetik zabaltzekoa bertsolaritza, eta gaur, gaur egunean ematen ari garen pausoa bereziki da e, hauzkotasun erabatekora. E, al, albalitz, e, paperak e, baztertu, estiloak izkutatu eta eta miari lekua emateko gehiago. Justuki bertso eskolen Ibil moldea zein da, nola martxan da, nora zoazte, norekin biltzen zarete eta nun? Ea, bertso eskola baten sorrera gehienetan ez dut esango beti ala denik, baina e, ikastola batetik abiatzen da. Ik, sehaskako ikastoletan e, irugarren urtean, laugarren urtean eta bosgarren urtean ematen ditugu saioak, eta orduan printzipioz ala egiten dugu irugarren urtean e, jasotzen dute eta atzetik ba, maite duten oiei, edo DNI edo eskaintza zabaltzen zaie, gure ordutegietan tarterik egon ezkerore bai, eta eta herriak gela uzten baldin badigu, edo baldintza, oi horretarako baldintzak baldin badaude, e, bertso eskolan sartzeko eskaintza jasotzen du aurbakotxak, eta hortik sortzen da taldea. Hori behatzi urte dauzkatela edo hasiko dira gehienak, naiz gero, bidean edo noiz ere itzul daitezkeen e, bertso eskoletara. Eta hola, e, eh, behatzi urtetan hasita eta urtera arte ere iristen dira batzuk. Printzipioz bertso eskola araututik kanpoko saio bada, eta orduan kurtsoak bukatzen direlarik e, baliatzeitu gutarte horiek iluntzeak edo edo asteazken goitzak ikastolako aurrentzako. Aste buruz ere bertso eskolaren bat egongo da, bereziki eskolatik kanpo bai baina gertatzen gertatu izan zaigu, ba, irakasleen disponibilitatea engatik eta barba, eguerdiz ere hartu behar izatea bertso eskolaren bat. Mm aurrak beurak dauden eskolara joan eta eguerdi saiotxo batekin. Ez ditu funtzio berdin-berdinak edo besteak dauzkan funtzio guztiak eh, betetzen, baina interesgarri da ere ze eskuragarriago ere egiten da batzutan emolde hortan, bertan baita haute deia aurrak. Hauan, sartze honetan, margin, eh, eh, izen emateak asiko dituzue, e, asidira, teki diaz zenbat talderekin, da zenbat augekin ibilizarete ikastoktan. Azken urteetan gutxi gura bera uste dute egon kortu dela kopurua edo esango nuke eta beti berreun berrunta erroita mar ikasleren inguruan ibiltzen gara, ez dut datu zehatzea iazkoa, baina e, e, hartaldea olako osia izaten da, e, eta berroita mar bat buru, perre euskal herrian bai e, e endaiatik hasi eta maulera ino, eta bertso eskolak uste dute hogeita mar bat ere badauzkagula. Eta hori guzia funtzionarazteko zemat zarete? Bost irakasle gara, gaur egun. Bost irakaslerekin e, momentuz dena, dena, dena, lotzen dugu, bai. Mm. Izen emateak, eh, hasiko dira, hasi dira, da hemen behar eskolan? Bai, le, aurretik ere ekainean izen emaite, bar, barneko izen emaite bat bideratu genuen edo, deia ikasle izan dako eri eta bar. Orduan, nun bait e, bertso eskolen kokalekua eta forma deia e, bagenuen, eta orain ba, eskaintza berriak zabaltzeko momentua izan da, eta eta bidean da, e, bi aste barru hasiko ditugu bertso eskolak, eta guk momentuan bertan jakiten dugu, ea amar zen edo, edo bost. Ez da gehiago aukerarik izena emateko, dora indik bai? Bai, beti, beti, beti, beti, urte, urte, urtean ze zehar ere inork izena eman nahi baldin badu bertsolarien lagunak elkartera idatzi edo edo deituta bai moldatuko gara bai. Informazio praktikoa begira, ezakit eh, kostua adibidez eh, ikasle batentzat? Laro gehi Europa gatzen ditu ikasle, ikasle batek, bai ikasle horiek hor behatzi urtelekin hasten direnak segitzen dute gero, edo komplikatu da jena txikitzea, jen duz mentzela, urte arte, bada hori jonka bat ere, jendea gago joliek eh, zuekin atxikitzeko? Ba, inik nire teoria izan dezaket, baina nire ustez lehenik irakasleari lotzen dira, atzetik eh, taldeari eta eta bide hortan e, bertsoari ere bai. Eta orduan ba, ba, bai ikastolan e, joko bidez transmitituta eta beti ere erresago izaten da kaptazio, kaptazio hori, baina e, kolegiorako salto bat, saltoan ba, erronka bat izaten da guretzako ikasloiek mantentzea eta adin aldaketa e, fase hortan ba, beti ere ezpaita ez erres eta... Baina, baina hortan gaude bai urtero ikasleak badoaz, eta urtero ikasle berriak datoz, eta eta bide guzti hortan ba, seitze dutenak ere bai, ordan pixat denetari dago. Ba, ikizuzekit taia txiki ezan, bera da, plazara ateratzen direnak ikasle hauetarik. Zitakit konparatzen, baina, baina errango nuke, belaunaldi bakotxetik eh, plazaratzen den eh, bertsolari multo bat badela, ez, eh, ez dakit esaten lau, e, zortzi edo biden, baina, baina aldi oro, aldi oro berritzen eta freskatzen doan, eh, doan taldea da, orduan asetzen du, bai plaza, plazaren e, eskaera behintzen ikuste ase dezaken bide bat dela, ez da bakarra, helduen berso eskoletatik beste zerbait etorliteke, eta... Baina nik uste, nik eta eraberean ez kaude soilik bertsolariak sortzeko, baizik eta ba, euskararekin jolasteko, alduntzeko euskar, euskeran bertso zaleak ere ba, behar ditugu, nahi ditugu eta emateko modu, modu ludiko horrek eh, gustu nauzten baldin badie ikasleri ba, nunbait etorkizunan saio batera etorriko den zalea izango da. Gure elkartea asetzeko ere bide izan daiteke e, nun eh, epaileak sortzeko, gai emaileak sortzeko, herrietako antolatzaileak ere eurak izan daitezke etorkizunean, orduan, bueno, harri batez hori desberdinak e, jotzea nuke esango baina. Baina, elmuga ezberdinak. Ba, egan duzu, azken, erantzun duzu, azken galdera izango nuen, ea zer jango zinuke gazte bati dudan balimada, ea bertsu eskolan sartu edo ez, zer jango zinuke. Nik errango niokena da eh, ondoko, ondoko lagunari ukondoz eh, jotzea eta animatzen saiatzea eta biek batera bide hortako lehen pausoak eh, probatzea eta hortik aurrera ba, denborak esango du, baina nun baite eh, galdera baldin badaukagu gure baitan, guk, du, guk dugu erantzuna eta lehen lehenago edo beranduago erantzut, erantzuten zaio orduan, beldurri gabe jotzea gure atea eta zabalik dela denontzako. Mil genitza ima. Mil esker zuri.